แนะนำบทอิบรอฮีมบทอิบรอฮีมเป็นบทมักกิยามีห้าสิบสององค์การ ที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องของการศรัทธาในหลักการใหญ่ๆ คือการศรัทธาต่อลอต่อสารในการเป็นศาสนาทูต และต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ความมุ่งหมายหลักของบทนี้เกือบทั้งหมดจะกล่าวถึงเรื่องของสารและศาสนาทูต การเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาศาสนาทูตจะเป็นไปอย่างละเอียด ความหมายของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งสารที่มาจากฟากฟ้า และบรรดาศาสดาทั้งหมดถูกส่งลงมา เพื่อดำรงการศรัทธาและชี้แนะประชาชาติของแต่ละยุคแต่ละสมัย ให้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและนำมนุษยชาติออกจากความมืดสู่ความสว่าง การเรียกร้องเชิญชวนของพวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน บทนี้ยังได้กล่าวถึงสารของดบีมูซาอะไลฮิสาลาเชิญชวนประชาชาติของเขาให้เคารพพักดีต่ออรอและขอบคุณพระองค์ โดยยกตัวอย่างของประชาชาติที่ปฏิเสธการเรียกร้องของบรรดาศาสนาทูตในอดีตเช่น ประชาชาติของนบีนัวประชาชาติของอาร์ตและสมูธ และบทนี้ยังได้กล่าวถึงบรรดาศาสนาทูตกับประชาชาติต่าง ๆ หลายยุคหลายสมัย และได้กล่าวถึงการโต้แย้งระหว่างกันในที่สุดพระองค์ทรงให้พวกอาธรรมประสบกับความหายนะบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของวันประโลกสภาพของคนชั่วระดับแนวหน้าได้พบกับบรรดาลูกน้องของพวกเขาและได้กล่าวถึงการสนทนาต่อว่าต่อขานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การสนทนาจบลงด้วยการเข้าไปอยู่ในนรกด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งการประนามของลูกน้องที่มีต่อวันหน้าไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดเลย ในที่สุดทั้งหมดก็ตกไปอยู่ในนรกยานหลังหลังจากนั้นยังได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบ ระหว่างคำพูดที่ดีคือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธานั้น เปรียบเทียบเสมือนต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผลและการดื้อรั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่อับเฉาไม่ออกดอก ออกผล และบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้เห็นถึงชะตากรรมของบรรดาผู้อาธรรมในวันแห่งการตอบแทนคือวันกิยามะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามรา كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد อัลิฟลาม รอคำพีที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกจากความมืดสู่ความสว่าง ด้วยอนุมัติของพระผู้อิบานของพวกเขา สู่ทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญมาฟิสสมาวา م ิวะมาฟิลอับวะวัยลุลลิลกาฟิรีนมินอาดาบินชดีดคือทางของลอซึ่ง สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์และความหายนะแห่งการลงโทษอย่างสาหัส จงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد บรรดาผู้พอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือวันประโลกจะปิดกั้นทางขอาล้อและต้องการที่จะให้มันคดเคี้ยว ชนเหล่านี้แหละอยู่ในการหลงทางอย่างไกลลิบ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم และเราไม่ได้ส่งศาสนาทูตคนใดนอกจากด้วยการพูดภาษาเดียวกับกลุ่มชนของเขา เพื่อจะได้ชี้แจงแก่พวกเขาอราจะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและทรงชี้ทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณและเราได้ส่งมูซาด้วยอายาตินาอันอัคริจกลุ่มกมินัลซุลมาติอิลันนูรวะดักคิดฮุมบิอัยยามิลลาอินนฟีซาลิกลาอายาติลิคุลลิซับบารินชะกูร แต่โดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราโดยกล่าวว่า จงนำกลุ่มชนของเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่างและจงเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงวันแห่งความโปรดปรานของเรา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 จงรำลึกถึงความโปรดปรานของลอดที่มีแต่พวกเจ้า เมื่อพระองค์ทรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากวงวานของฟิรูดโดยให้พวกเจ้าลิ้มรสการทรมานอันชั่วชา และฆ่าลูกชายของพวกเจ้า และไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเจ้าและในการนั้นย่อมเป็นการทดสอบอันใหญ่หลวงจาก พระผู้อวิบาลของพวกเจ้าและจงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประกาศว่า หากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าในรคุณแท้จริงการลงโทษของข้านั้น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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب เรื่องราวของบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเช่นกลุ่มชนของนัวอาร์ตและสมูท และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขายังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าดอกหรือไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา นอกจากอัลลอฮ์บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขา พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง พวกเขาได้เอามือปิดปากของพวกเขาเอง และกล่าวว่า แท้จริงเราได้ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาคืออัลกุรอานและแท้จริง พวกเราอยู่ในการสงสัยอย่างแน่นอนต่อสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้องเรากล่าวรุสุลฮุอะฟิลลาฮิชักกขนฟาติริสสมาวาติวอัรด يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้กล่าวว่า มีการสงสัยในอัลลอฮ์ พระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกระนั้นหรือ พระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าเพื่อจะยกโทษในความผิดของพวกเจ้า และทรงผ่อนผันพวกเจ้าจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้ พวกเขากล่าวว่า พวกเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เยี่ยงเรา พวกเจ้าประสงค์ที่จะกีดกันพวกเราออกจากสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพบูชา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 บรรดาผู้ศรัทธาพึงมอบความไว้วางใจเถิดแล้วทำไมเล่าเราจึงไม่มอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์ และแน่นอนพระองค์ทรงชี้ทางนำทั้งหลายแก่เรา และเราโจทย์ทนต่อการที่พวกเจ้าทำร้ายเรา และบรรดาผู้มอบความไว้วางใจ จงมอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์เท่านั้น وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาว่า แน่นอน เราจะขับพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของเรา หรือว่าพวกเจ้าจะกลับไปอยู่ในศาสนาของเรา ดังนั้น พระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงประทานองค์การให้แก่พวกเขาว่า เราจะทำลายพวกอาธรรมอย่างแน่นอน และแน่นอน เราจะให้พวกเจ้าพำนักอยู่ในแผ่นดิน หลังจากพวกเขา นั่น สำหรับผู้ที่กลัวการเผชิญหน้ากับข้า และกลัวสัญญาณการลงโทษของข้า และพวกเขาบรรดาศาสนาทูตขอต่อพระองค์ให้ได้รับชัยชนะและให้ผู้หญิงพยองที่ดื้อดึงทุกคนประสบกับความพินาศมิวรอิฮิจันนมวยุสกามิมมาอินซดี

็จิบมันแต่ไม่อาจกลืนมันได้ และความตายจะมาหาเขาทุกทิศทางโดยที่เขาก็ไม่ตาย และเบื้องหลังของเขาคือการลงโทษที่รุนแรงมมาตลลุดีนกฟรรูบบบิิิั أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء อุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา การงานของพวกเขา อุปมาเหมือนขี้เท่า เมื่อลมพัดมันไปอย่างแรง เมื่อวันที่มีพายุ โดยที่พวกเขาไม่มีอำนาจ ในสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้แต่อย่างใดนั่นคือการหลงทาง ที่ไกลนี้อัลัมตรอันนัลลอฮะขลักัสสมาวาติวัลอัรดบิลฮักกะฮิ ي กุ ي ว ه ย ك م ويأتي بخلق جديد เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริง หากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไป และจะทรงนำกลุ่มชนรุ่นใหม่มาและในการนั้นไม่ใช่เป็นการยากแก่หรอก وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا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 และพวกเขาได้ออกมาพร้อมกันต่อหน้าอัลลอฮ์พวกอ่อนแอกล่าวแก่พวกหัวหน้าว่าถ้าจริงพวกเราเป็นผู้ตามพวกเจ้า พวกเจ้าจะช่วยพวกเราได้อย่างไรให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าหากอัลลอฮ์ทรงชี้ทางนำแก่เรา แน่นอน เราก็จะชี้ทางนำแก่พวกเจ้า มีผลเท่ากันสำหรับเรา ถึงเรากระวนกระวายหรืออดทนสำหรับพวกเรานั้นไม่มีทางรอดไปได้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 أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم และชัยตอนได้กล่าวเมื่อการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่าแท้จริง อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสัญญากับพวกเจ้าซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริง และฉันได้สัญญาแก่พวกเจ้า และฉันได้บิดพริ้วพวกเจ้า ฉันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้า นอกจากฉันได้เรียกร้องพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็ตอบสนองฉัน ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้ประนามฉัน แต่จงประนามตัวของพวกเจ้าเองเถิดฉันไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกเจ้าได้ และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะร้องทุกข์แทนฉันได้ แท้จริง ฉันได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าตั้งฉันให้เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์แต่ก่อนนี้ แท้จริงบรรดาผู้อาธรรมนั้นสำหรับพวกเขาคือการลงโทษ อย่างเจ็บปวดและ خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام และบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลาย ได้ถูกนำเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสาย ไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลด้วยอนุมัติจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาการกล่าวพำนักทักทายของพวกเขาในนั้นคือ สันติอัลัมตรคัยฟะดรบัลลอฮุมะตะลันกะลิมะตันตอยบะตันกะชะจะรอะตินตอยบะตินอัศลุฮาซาบิตอ أصلها ثابت وفرعها في السماء เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ด้วยว่าอุปมาคำพูดที่ดี ดังอุปไมยต้นไม้ที่ดี รากของมันฝังแน่นมั่นคงและกิ่งก้านของมันชูขึ้นไปในท้องฟ้าผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลา โดยอนุมัติของพระผู้อภิบาลของมัน และอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกมนุษย์ เพื่อพวกเขาจะได้รวาัลคลิมตินขบีตตินชจรตินขบีตตินจุตมินกิลอัมาลฮามินกรารและอุปมาคำพูดที่เลว ดังอุปมาต้นไม้ที่อับเฉาถูกถอนรากออกจากพื้นดิน มันไม่มีความมั่นคงเลยอุทบบิตุลลอฮุลลดีนอามานูบิลกาวลิตตาบิตฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราห์ ويضل الله ا ل ظ ا ل ล ي ن ويفعل الله ما يشاء อัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธามั่น ได้คำกล่าวที่มั่นคง ในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้และในปรโลก แล้วล่อทรงให้บรรดาผู้อธรรมหลงทางแล้วล่อทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อัลัมรอิลัลลดีนบัดดลูนิัลลอฮิุฟรวะอัฮัลลูกวมฮุมดารัลบาวารเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้เปลี่ยนแปลงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธศรัทธา และได้นำกลุ่มชนของพวกเขาเข้าสู่ที่พำนักอันหายนะ جهنم يصلونها وبئس القرار คือนรกยานนะที่มีเปลวไฟร้อนจัดและมันเป็นที่พำนักอันชั่วช้ายิ่งและ และพวกเขาได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพื่อให้พวกเขาหลงจากทาง พระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงร่าเริงกันเถิดเพราะแท้จริงทางกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่ไฟนรก قل ل ع ب ี د ي า ل ذ ي ن آمنوا ي ق ลาต ا الصلاة و ي ن ف ม و ا مما رزقناهم وينفقوا م م ม رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่พวงบ่าวผู้ศรัทธาของข้าว่า ให้พวกเขาปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาอย่างลับๆและอย่างเปิดเผย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

เพื่อใช้แล่นในทะเล โดยพระบัญชาของพระองค์และทรงให้แม่น้ำทั้งหลายเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า โดยโคจรเป็นปกติ

จากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้ แท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้อาธรรมยิ่ง เนรคุณยิ่ง และจงดำลึกถึงเมื่ออิบราฮิมกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงให้เมืองนี้คือมักกะปลอดภัยเถิด และทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจวิตด้วยเถิดรนอันระมม้นนโอ้พระผู้บานของฉัน แท้จริงพวกมันได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทางดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามฉัน แท้จริงเขาเป็นพวกของฉัน และผู้ใดฝ่าฝืนต่อฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอรับบนาอินนีอัสกันตุมินดุรียตีบิวาดินไกรดีซรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรัม ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون โอ้พระผู้บานของเรา แท้จริง ฉันได้ให้ลูกหลานของฉัน พำนักอยู่ณที่ราบลุ่มนี้ โดยไม่มีพืชใดๆ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน อันเป็นเขตหวงห้าม ของพระองค์โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติละหมาดขอพระองค์ทรงให้จิตใจจากพวงมนุษย์มุ่งไปยังพวกเขา และทรงประทานปัจจัยอย่างที่ที่เป็นพืชผลแก่พวกเขา หวังว่าพวกเขาจะขอบคุณ รับบนาอินนกะตัลมมานุขตีวมานุอลิม وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เราปิดบัง และสิ่งที่เราเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเล้นไปจากอัลลอฮ์ทั้งในแผ่นดินและในชั้นฟ้า الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ได้ประทานอิสมาอินและอิสฮาแก่ฉัน ขณะที่ฉันอยู่ในวัยชราแท้จริง พระผู้อภิบาลของฉัน เป็นผู้ทรงได้ยินการวิงวอนอย่างแน่นอนโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ปฏิบัติละหมาด โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนของฉันด้วยเถิด ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ฉันและแก่บิดามารดาของฉัน และกับบรรดาผู้ศรัทธาในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้นและ และแต่เจ้าอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทรงละเลยต่อสิ่งที่พวกอาธรรมปฏิบัติแท้จริงพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงวันที่สายตาจ้องมองไม่กระพริบในวันกิยามาพวกเ ي ن لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء พวกเขารีบเร่งเงยศีรษะของพวกเขาขึ้น ในตาของพวกเขาไม่กระพริบ และจิตใจของพวกเขาเมื่อลอยและ فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال และจงเตือนผู้คนถึงวันที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเขา บรรดาผู้อาธรรมกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา โปรดประวิงเวลาแก่เราจนถึงกำหนดอันใกล้นี้ เพื่อเราจะได้สนองตอบการเชิญชวนของพระองค์และเราจะปฏิบัติตามบรรดาศาสนาทูต และพวกเจ้ามิได้สาบานก่อนนี้ดอกหรือว่าพวกเจ้าจะไม่สูญสลาย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 และเราได้ยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว และแน่นอนพวกเขาได้วางแผนของพวกเขา และแผนของพวกเขาอยู่ณที่อัลลอฮ์ถึงแม้ว่าแผนของพวกเขาจะทำให้พวกเขาเคลื่อนย้ายไปก็ตาม فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام และแท้จริงเจ้าอย่าคิดเลยว่า อัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ผิดสัญญากับบรรดาศาสนาทูตของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงโต้ตอบอย่างเด็ดขาดวันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้ และชั้นฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน พวกเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد และวันนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาอาชญากรถูกล่ามโซ่ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار และเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาทำด้วยวัสดุไวไฟ

นี่คือการประกาศแก่มนุษย์ เพื่อพวกเขาจะถูกตักเตือนด้วยมัน และเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่า แท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงเอกะและเพื่อบรรดาผู้มีสติจะได้รำลึก